fica só de portãozinho. Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro de encontrar uma mina assim. Acho que eu consegui, eu encontrei você. E essa ah. eu vou tratar igual rainha. Apresentar minha família, vou te surpreender. E ah. quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer. Essa eu vou dar várias lingodinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. e quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer. É, Essa eu vou dar várias então a lingodinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. e quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer. Ou não elas vão querer ah, Ou ela elas vão querer ah. Então vai só de portãozinho. Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro de encontrar uma mina assim. Acho que eu consegui. Eu encontrei você. E se eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família. Vou te surpreender. E quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida. Que eu sou de fortalecer. Essa eu vou dar a linguadinha, botar na bucetinha, vou te surpreender. Então, E quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer. Essa eu vou dar a linguadinha, botar na bucetinha, vou te surpreender. E quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer elas vão querer. Ah, ou senão elas vão querer. Essa eu vou dar para as linguadinhas.